en esa etapa en la cual saludamos ya al corredor del eh, portal de la Marina. Dani Cepa, Esprada, Buena entrada. Quinta etapa, este invitando ¿no? el equipo del portal de la Marina. Contamos cómo va suceder está aquesta tarda? Pues bueno, eh, sí, estoy invitando ahí. La verdad es que Guay está la cosa un poco complicada porque la verdad es que tenía un nivel espectacular en guany en la volta de la Marina. Es veu que la gente se preparat molt, a més a de montes profesionales que están corriendo y això estan fent de que totes les etapes tienen traient-se unes de vertigo, no? Un baixat de 40 cara a la mitja en ninguna de las carreras. i en Altea pues, una més. Era un terreny molt trencat a més, o sigui, molt puja i baixa, aparentment. No pareixia que tingués ninguna dificultat a fina porta, no tindre ningú port, però era un terreny totalment trencat a més, no n'hi havia ningú pla, i va fer estragos. Des del principi eh, van el troba que sobre 175 corredors, eh, en aquestes primeres rampes ja va començar a tallar-se la gent, perquè es va portar un ritme molt ràpid des d'eixida. Va anar caiguent gent poquet a poquet, hasta que, vamos, eh, ja en el Premi de Montserrat muntanya, i eh, a Pleganta de Benidorm a Finestrat, ahir es va trencar el grup. Ens van quedar un grup aproximadament de sobre 65 corredors, el resto ja els àrbits els havien deixat fora de carrera, cosa que jo veig molt mal perquè la veritat és que trobo que deixen molt poc marge d'error de, de i de temps per a la gent que no està tan preparada com els que s'han disposat. Jo la veritat és que vaig tenir mala sort perquè a 15 quilòmetres de meta, quan ja queda només el grup de camp, en una baixada de una descurva vaig agarrar una pedra, vaig punxar la roda davant i vaig tindre que parar a esperar al cotxe de l'equip a que vinguera a canviar-me la roda i encara no havia canviat la roda per passar l'àrbit, molt simpàtic ell, i em va deixar fora de carrera perquè, vamos, eh, no sé per què, però bueno. I no res, ahir va fugir, no vaig estar en el pelotó ja els últims 15 quilòmetres, però sé que va obrir un xicot de hueco en 5 o 6 corredors de un fin de segundos, el otro no tenía ganas de tirar. Entonces, nosotros de, de gimnasio, pues eh, son muy combativos y volvían neutralizados para poder disputar el sprint. Van por a trabajar, pues, Adelino, eh, Pablo i Jaume, creen eren els pues, d'unes quatre que quedaven de l'equip davant i van començar a passar relevos tirant de l'equip, el resto ningú va voler col·laborar. Clar, els que anaven davant no són mancos i no es va poder neutralitzar i van pegar a meta en poc de temps, però no van poder disputar. La veritat és que la primera any que estem treballant com a equip realment tenim un molt bon bloc d'equip. El que passa és que, clar, eh, nosaltres estem ahí, però eh, també estan els altres i nosaltres eh, anem bé, però pareix que quan tu més fort estàs, més fort estàs para els altres. Estem ahí, pues mira, intentant clavamos... Eh, teníem Adelino, que estava segon, que està segon en el Premi de la Muntanya, i eh, estava a tres punts i volíem a veure si podia, podia disputar i col·locar-se el major ros de la muntanya, cosa que no va poder fer, perquè no va poder fer. I bueno, ara mirarem les pròximes carreres a veure si tenim sort i podem retallar punts, podem pujar en la general i podem fer treure bons resultats almenys com a equip eh, podem dir que són combatius perquè estem totes les, eh, totes les etapes estem tirant del carro i es fa el que es pot, però bueno, en fi, jo trobo que no podem estar descontents perquè estem fent un bon paper encara que desgraciadament el resultat eh, no estarà acompanyant molt massa. Trobo que el bloc de l'equip està content i és lo important que estem disfrutant i, i treballant. Però bueno, jo trobo que podem fer-ho bé i com sempre hem estat intentant disputar i sobretot donar la cara que com en totes les carreres trobo que podem dir que l'han donat. Pues Sant Dani Cepa, moltes gràcies per estar en la nostra sintonia, la de Sant Deporte de Sant Radio Mediterráneo i sort per a aquesta etapa i per les venideres. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.